kiganiro mukenyezi seruka ikiganiro mukenyezi seruka cuno munsi tukiremeshereje ku mutumba mutwenzi ni muri zone mivo komine n'intara ya ngozi turi kumwe n'abakenyezi hamwe n'abashingantahe mushingantahe wo twidondora twandika umwana eliyasi mm. nkaba mfise imyaka mirongo namwe nanjye nkaba nitwa simutse shantara abafite imyaka mirongo ine n'umwe nawe mubyeyi witwa ngwiki jewe nitwa beatise kanakuze nkaba afite imyaka mirongo itanu n'itanu nawe mukenyezi witwa ngwiki jewe nitwa ndereyimana mari nkaba afite imyaka mirongo ibiri n'umunani ariko yiteza imbere gute mbega uko kwiteza imbere biheza bikamufasha gute mu iterambere ry'umukenyezi n'iry'urugo kino kiganiro gifashe mu mugongo n'ishyirahamwe search for common ground ku mfashanyo y'uburyo y'ishyirahamwe usaid ry'abanyamerika mufasoni godioza mbega uno munsi umukenyezi muri rusange ku mutumba wa gitwenzi ariko yiteza imbere gute hano ku no mutumba wa gitwenzi umukenyezi mu kwiteza imbere araca mu tugambi duto duto kandi araca no mu burimyi ni ukuvuga twebwe hano abakenyezi benshi bo kuno mutumba baramaze kuguruka mu mutwe baramaze kumenya ukuntu biteza imbere bakarangura utuntu bakadandagiza kandi namwe n'ibyo mwibonera harya bariko baragerageza bamwe bamwe hanyuma bakiteza imbere mu burimyi bw'ikawa canke mu zindi mbuto ibiraya cibura ibigori uku no munsi mukeneza karega iteza imbere niko byahora oya siko byahora hano kuno mutumba wa gitwenzi abeshi bugurutse kuva aho umugambi tuyage ukoraniye n'abakenyezi bo ku mutumba w'igitwenzi barugurutse batabugurura n'ikibano kirababonerako uti n'ikibano kirabafatira k'akarorero mbega utubwira eh, akarorero mutanga mu kibano mugakura he muraheza mukagatanga gute ni ukuvuga akarorero dutanga mu kibano twebwe hano kuno mutumba w'igitwenzi abakenyezi baho hano iwacu hagwiriye ibitoki abenshi mu kwiteza imbere baca mu buranguzi bwa Nyabitoke rero umaze kuronka amafaranga barakura mu ishyirahamwe bakarangura bya bitoke hanyuma bagashora inzoga bakadandaza badandaje bagaca hariho benshi baca bagura nk'ingurube bakabitsa abandi baba mu kibano umva nabo nyine bariko baratorera koyoko yego uti hariho ibikorwa bakora bakabitsa ababanyi gutyo iterambere rigakwira umutumba wose mbega iryo terambere ry'umukenyezi riraheza rikamufasha gute no kwirinda amabakorerwa umukenyezi iryo terambere ryo mu kibano twebwe hano twarize ibintu bijyanye n'ubwo bw'umuryango w'intahemuka twarabanje turigisha mu ishyirahamwe n'ikibano uburo cyarashikiriwe ni ukuvuga uburo no mu kibana benshi barakunze izo nyigisho kandi benshi baramaze kuziga batari bake abenshi rero intambamyi amaboko akorerwa abakenyezi abenshi baramaze kuyatahura kandi bariko barabivamo imbere y'uko muhabwa izo nyigisho byari byifashe gute uno munsi izo nyigisho zimaze kuboneka bariko babivamo gute bibonekera muki ubwa mbere hataraba izo nyigisho abakenyezi benshi bari baracinyizwe nta mukenyezi yaja kwibarabara abenshi ugiye mu ishyirahamwe umugabo wawe yakubona nko ku ugiye kwiga iyindi migenzo itabaho ni ukuvuga rero ariko umugabo ubu uye bakenyezi benshi baja mu mashyirahamwe bakuguruka kandi ikindi kintu byigaragariza ko kera abagabo mu kugunga abakenyezi babo twararima tugasarura ugaca usanga umugabo n'ibyo bindi wasaruye byose yavyishizeko ukabona ko umenga umukenyezi yaje kumushumbira. canke yamuye nk'ikawa umugabo yabona ko umukenyezi akwiye kuhamurika gusa akaja kuyizihine hageze ku munsi wo guhembwa umugabo umukenyezi ntiyamubwira ko hageze guhembwa yabona ko umengo yaje nk'uje kumusumbira rero gushika uno munsi abagabo benshi bo kano karere baramaze kujijuka ubu mukenyezi barakoranira igipimo c'ikawa bagashorana hageze guhembwa biragaragara yuko wa mwimbu bagusabikanya mu muryango nta nduru zihaba ugasanga ejo umukenyezi yikenuye arasa neza gusumbya kera uko yahora asa twimbura ya myimbu ukabona bariko mu kuyisabikanya bose bayifatiye ingingo hamwe hageze nk'ikintu bakena mu rugo ukabona bashoreye hamwe bakikenura ubu bakenyezi benshi barugurutse bari mu mashyirahamwe kandi kubera nyine ikibano ciza ubu baje mu mashyirahamwe abagabo babo ubu uyu baramaze kujijuka ntaco babagira kubera ubu uyi baraziganya bakaguranana kandi amafaranga menshi baguranye aca gukora ibintu by'umuryango ntabwo bitera nka kera hmm. eh. uti uno munsi abakenyezi iyo bakoraniye hamwe abashinga ntayo babo ntibabinuba oya ntibakitwinuba kubera umukenyezi wose amafaranga abenshi ateza imbere umuryango n'umuryango urahatorera koyoko hmm. yego nta bya bindi aho umukenyezi kera yaronka agafaranga agaca kwa nyina wiwe kwa basaza we ati dufaranga twanyeje kuduhisha hariya umugabo niya nyirukana nzoro nk'ico nikorako oya ivyo ntibikibaho twaramaze kujijuka abakenyezi bubu twaciye ubwenge kwa mama wawe warahavuye warahavuye biraba nk'ibyo kwa mama wawe ubu nawe ukenera guteza imbere umuryango wawe umuryango wawe no kuvuga umufasha wawe n'abana mwibarutse tukivuga ibyo kwiyungunganya mbega iyo umukenyezi ariko ariyungunganya biraheza bikamufasha gute kwirinda amabi akorerwa umukenyezi hari icyo bidufasha ku mabi afatiye ku gitsina sinari nzi yirinda ntaja mw'iri shyirahamwe mugabo kuva aho ndabyumviye ubu mengana hatoya ubwenge mengana nomenya akajyono yirinde nyoko beatrice ku myaka mirongo itanu n'itanu muri ko murahumura mm. mbega uno munsi tuvuze kwiteza imbere ku mukenyezi ku bwanyu bibabwira kwiteza imbere ku mukenyezi ku bwacu byatubonekeye neza cyane kandi byaje hageze umugambi tuyage waje hageze nka jewe naramaze nk'imyaka cumi ntarajya ku ngomba nibyo kwibarabara ariko kuva icyo gihe kuva iri shyirahamwe riziye bakaduhamagara twese turi abakenyezi mirongo itatu gushyika uwo muntu ambwira ati ni ukuri gushyika uno munsi tubayeho ku buzima ku byo waduhanuye nimushishikare mwige iryo terambere ryaje hageze kandi uwo mugambi wa tuyage waje hageze mm, urabye aha mu kibano muherereye mm-hmm. mbega iyo umukenyezi aserutse akajya ahabona bifasha gute urugo rwiwe umukenyezi igihe ishyirahamwe ryaje hageze igituma iyo umukenyezi yitejeje imbere arangura imigambi amafaranga yarose akarangura imigambi mu rugo umwana akeneye ikaye umwana akeneye impuzu nturinda kurindira wa mugabo ati nzorinda aho umugabo azo yaronkera uyarose wewe urayakaye y'umwana ya mpuzu y'umwana ikaramu isabune amavuta yisiga ikamba mbiri ibyo byose bikava kuri wa mugambi watuyaga watwigisha ukuntu twafatanya mu rugo n'uwo twubakanye hmm. ni ukuvuga rero ubu nta mukenyezi akizera inze ngo azeye umugabo ko amugurira isabune amavuta y'igitambara ubirose waza kubigwa ati mushinga ntagewe ayo mafaranga warose yaranguza indi migambi jewe ibyo nashaka nabyikeneye mu rugo urakoze cyane nawe urakoze yego shantari ikiganiro ni mukenyezi seruka mbega iyo umukenyezi aserutse akava mu kigo akajya ahabona biraheza bigaterera iki mu iterambere ry'urugo birashobora nyine bikagenda neza njye mbere nihereye ko nkagewe nk'uku njyewe ntajya mu ishyirahamwe nari umuntu mbere w'inyegezi muhira sinari nzi kujya ku ibarabara nk'abandi naramaze imyaka myinshi nubatse ntazi ku ibarabara ariko aho ngiriye mwiri shirahamwe naraciye ubwenge nyine kuko inyigisho twagiye turacamwo tujya mu nyigisho z'umugambi tuyage jewe ikintu nungukiye ko ngaha ninjiye mwiri shirahamwe nasanze nungutse ibintu byinshi ntanguye kujya mu ishyirahamwe nararonka amafaranga nararonka udufaranga ntaco twamarira ariko ntanguye kuziganya nkongera nkagurana naciye ngenda mbona ndosa amafaranga ibihumbi mirongo itanu iyo mpene ndayiragira irangwa neza cyangwa numva inyigisho nyine muri uwo mugambi tuyage hanyuma iyo mpene ndayigurisha ndayigurishije ndaronka umutahe ndaza ku ibarabara ndahiga utuntu nodandaza ndangura inzoga z'ibiyeri bidandaza ntanguza ibihumbi ijana ubu rero uruharangezeko naraguze n'agaka k'akanyana ndakagura ibihumbi amajana atanu na mirongo indwi shambugarero ati ishyirahamwe ryiza ryaradukeye imbere ubu kari mu rugo umwaka turawuronka tukaronka tugashyira mu mirima tukaronka icyo dufungura n'umuryango wanjye uti twarateye imbere bivuye mu mugambi tuyage mbega none iyo umukenyezi adaserutse akaguma mu rufuri ahomba iki umukenyezi arahomba cyane agumye mu rufuri kuko kimwe kimwe cyose urinda guca ku mucanke wawe ngo hakenewe iki n'umwana akagwara ngo ntamubonye sinjya kuvuza umwana nahone n'ingorane mbega uruhara rw'umugabo mu guteza imbere umukenyezi wiwe n'uruhe mujya inama gute umugabo aheza agafasha gute uwo bubakanye mu umugabo nawe uri kuragira kugira ntacinyacinye yo kureka ukagenda ukarondera nawe akarondera mugahuriza hamwe iyo umukenyezi arondeye umugabo akarondera bagahuriza hamwe biheza bikamarira iki urugo n'ikibano iyo umukenyezi n'umucanke wiwe bumvikana bakarondera biteza imbere umuryango hamwe atanu umwe yidoga mm. bose ugasanga bamerewe neza mm. biraheza bigafasha gute mu kugwanya amabi afatiye ku butunzi ashingiye ku gitsina iyo umukenyezi arondera biramufasha kugwanya amabi afatiye ku gitsina kuko nta ntambamyi zisubira kuza zimwegera zituma mu rugo mbega iterambere ry'umukenyezi riraheza rigafasha iki kibana iterambere ry'umukenyezi icyo rimufasha mu kibana no mu rugo iwawe twebwe twari tuzi kurima kijambere aho tubwire kuza turiga mu byo twiga ajya ku iradiyo batubwiye kurima kijambere dutera ku murongo bakatwigisha ingene dutera ikawa ku murongo n'ingene tuyijo ishyiramo umwavu hmm. muri mpa desiderata uri umukenyezi kandi urubatse mbega uno munsi urabya aho uherereye abakenyezi mu kwiyungunganya kwabo uno munsi ubona bageze kuri iyihe ntambwe ntambwe abakenyezi bageze ni nini kuko nahora ndababona sikubu ndababona kera nihereye ko nka jewe nahora nidandariza n'udutoke ntaraja mu ishirahamwe ayo mahera yapfa ubusa yakora ubu ataco bumaze ariko maze kwinjira ishirahamwe nkamara kuza ndaja no mu nyigisho yatuyage byarangiriye akamaro kanini kubera naciye n'udufaranga ngenda ndatuziganya ndatuziganya tukagwira naje nkagurana nkaba ndakora nkaguma ndandaza nkarangura ibitoke nkagana urwagwa nkarushora mu muryango nkabona ikintu bimarira kinini rwose kandi nzi umugabo wanjye yuko ni kwigurira ikintu niyo yaba amavuta yo kwisiga atayazanye niyo n'aba ndayafise sinagoborora ariko ubu nta n'ikintu na kimwe ntashobora gukora mu muryango ufite amafaranga kandi ndagerageza nkaronka duke duke uti hajya urugo iyo rudafise icyo rwikora ko niho haheza hakaboneka injyana yego iyo urugo ataco rufise rwikora ko n'ukuri ruragira ingorane hakaba injyana nyene mugabo iyo iyo mugerageza mukaguma murondera utwo dufaranga umugabo wawe akarondera mugahuriza hamwe injyana ziragabanuka uno musi umukenyezi wo kuri mutumba ageze ku rugero rushimishije nk'uko mubivuga mbega ibyo biraheza bigateza imbere umutumba gute biraheza bigateza imbere Eh, na komine yanyu gute komine yacu nyine irayiteza imbere mu kuyiteza imbere n'abatarinjira iryo terambere twaba turimo baratwumvira ko bakaturabira ko ukabona ko nabo n'umengo barabyijukira rwose n'umukenyezi niyo atahora yiyumvira ko yokora nk'iby'umugabo akora ngo bone bariko baraharura n'ibarabara riharure ubu byaratuvuyemwo tubonye ibarabara riribi natwe turarikora kugira abantu baze n'abava kure babona tumutumba umeze neza eh. muri kino kiganiro mukenyezi seruka cuno munsi turi kumwe kandi n’abashinga ntahe. binani adiriye turi mu kiganiro umukenyezi seruka mbega uruhara rw'umugabo mu guteza imbere umukenyezi wiwe n'uruhe uruhara rw'umugabo guteza umukenyezi wiwe uramuha ubwigenge ukamurikura akaja mu mashirahamwe mu manama yose yo kumutumba, hanyuma vyarose ari mu mashirahamwe kabizana mukaja inama karaba ingene tubikoresha ivyo dusigaranye nimba ari n'agacupa kavuga ngene tuja gukanywa tukagenda tujanye umva uruhara rw'umugabo uramuha uburenganzira n'ubwigenge mu kugira iterambere ryo mu rugo iyo umukenyezi ateye imbere umugabo wiwe ahungukira iki umukenyezi ateye imbere umugabo wiwe arunguka ibintu byinshi uko urabona ibintu byose byahora bikora umugabo muraja inama bigasahiriza ibyo umugabo yari afise hanyuma n'ibintu wahora umugurira umugore bimwe bimwe mukaja inama akabyigurira iyo umukenyezi adaserutse ngo aje ahabona urugo ruhahombera iki ikibano kihahombera iki umugore atagiye ahabona ikibano kirahomba kuko ikironka ububahanuro kandi mu kibano baravuga baterwa rugo rw'akarorero kubera muji inama mu rugo ukaca usanga ibintu byose biguma bitera imbere n'ubutunzi bukaca bugwira iyo umukenyezi ateye imbere biratuma ubutunzi bw'umuryango butera imbere mbega aho hambere hahise iyo umukenyezi agiye hamwe n'abandi kenshi bavuga ngo bagiye gusakuza uno munsi hoho mu vyakira gute bw'ubumwe bw'abagabo abagabo ukuntu tubyakira abagore bagiye ahabona twebwe ubu turaryoha urabona kera uwavuga ngo umugore agiye nk'ahantu bagiye kwiga ibintu by'ubuhumbu ariko ubu twe tubibona neza kubera n'abagore ubu baraja mu ntwaro kandi bakabaha ijambo bakavuga ijambo bakajya no mu mashirahamwe gushika ubu rero twebwe tubibona neza kuko bavuye barasahiriza nyine ibintu byo mu rugo ugasanga n'induru zagabanutse ugasanga n'ibintu by'ubutunzi byateye imbere iyo umuryango urangwa n'umwumvikano biraheza bikabera gute akarorero iyindi miryango iyindi miryango ibarabira ko akarorero bakavuga batehe rwa rugo rw'abizeranye urugo rw'akarorero n'abandi babona induru zahora muri urwo rugo bakavuga bati hera abantu banaka barahinduye abandi bakaguma babatanga ko akarorero ati uru rugo rumeze nabi rwomera nk'urugo rw'abanaka aca usanga babatanga kwa akarorero mm. yego nesitori congera ikiganiro ni mukenyezi seruka mbega mwebwe inyungu mubona iyo umukenyezi ateye imbere mu rugo niyihe twebwe inyungu turonka umukenyezi ateye imbere mu rugo tuba amaze gutera imbere siyo yiteza imbere wenyine arajya inama n'uwo bubakanye twe tubana tukajya inama tumaze kujya inama nka mu bwigenge dushobora gutera imbere twese kugira dutere imbere n'umuryango wacu wose utera imbere iyo umukenyezi ateye imbere umuryango wose uteye imbere mbega iyo ateye imbere nyine umugabo aheza akagira irihe shusho ku mukenyezi wiwe iyo umukenyezi ateye imbere umugabo agira ishusho nziza akagira ishusho nziza mu kibano eka mbere ishusho nziza ikanakwira igashyika no mu ikomine n'igihugu kigatera imbere mm. eh. kare haribonekeza amabi akorerwa abakenyezi ashingiye ku butunzi uno munsi mwebwe muri kumuraba mugeze amaso icahindutse n'igiki icyo muvuga ati ngaha ku mutumba turirata n'iki icyo tubona dushoboye kwirata ku bafatiye ku butunzi ubu icyo twirata inama tukayaga ikirago kimaze kuba hanyuma bwa butunzi twari dufise tukabusabikanya mm. eh, icyo tubona kimeze nabi havuyemo akavuga ati iki kintu ntigikwiye duhindura ati noneho munatwokora iki bitunaniye tugatuma tubitora uwundi mwanya mugabo tutiriwe turahana ngo tuvuge ayamuhe tukajya tujya inama tugaca dushinga yuko tuzobisuramwo mu nyuma mm. eh, tugakora icyo tugiriye inama twese mu kirundi barayamaze ati nta nyambo ibura agahonzi mbega abagabo boba bagiturubika abakenyezi babo mu kubagumiza mu rufuri niyihe mpanuro baha abagabo icyo noha impanuro nobaha ni uko umugabo yokwegera uwundi mugabo afise akarorero keza nawe akagenda akamubata ati none mbona jono vyogenda gute kugira natwe natwe tugire tube mu rufuri hama ukamuha umuco ukamuha impanuro ishobora kumuteza imbere akamera nka mwebwe mm. eh kubgaho umugabo nyawe arangwa niki umugabo nyawe arangwa no kuvuga ukuri ahari hose akamari karagwanira amahoro mm. eh Elias Ndikumana uri umwe mu bashinga bo kuri uno mutumba mbega utubwira n'abana nkabona ati n'umwana ntujye mu kiziba nkamugatima ndabagoye federico uri umukuru w'umutumba wa gitwenzi ibikorwa byerekana yuko umutumba wa gitwenzi uri kuratera imbere n’ibi ibikorwa by'umutumba wa gitwenzi iyo byerekana yuko uri kuratera imbere ni uko tubona yuko ingo zose turongoye yuko ziryama neza kandi ziri mu mahoro ata muntu n'umwe agisinda n'uwundi bose umuryango yabo yose tukabona bivugana neza uti ayo mahoro mubona mu miryango niko byamye mwakoze iki kugira ngo ayo mahoro abandanye atsimbara ayo mahoro siko vyamye kera abakenyezi kenshi nta mahoro bari bafise kuko hari haho ibintu badahurira ko n'abagabo babo kandi kera baracinyizwa kuko hariho ibintu bimigwa ariko ubu ntibakivyimigwa none rero nicyo gituma rero tubona yuko iryo terambere ku mutumba wacu wa gitwenzi yuko bimeze neza aho haziye mbere rino shyirahamwe ryerekeye abakenyezi ubu twaragize akarusho cyane kuko hariho imiryango y'imboneza kandi iyo miryango y'imboneza niyo itegerezwa kwigisha n'abandi hanyuma bigatuma bigenda neza ingo zose ku mutumba w'igitwenzi zigaca zigira amahoro ati hariho imiryango y'imboneza mwebwe nk'abajejwe intwaro iyo miryango y'imboneza muraheza mugafashanya gute mu guteza imbere amahoro n'umutekano mu kibanza eh, mu kugira dufashanye aho bitagenda neza turaheza tukavugana twese tujejwe bari muri iryo shirahamwe rijejwe ingo n'imibano hanyuma tukagenda tukavugana hanyuma muri urwo rugo bitagenda neza tukaza tuvuganye hanyuma bigarushiriza kugenda neza bigasha bimera neza iyo hari umutekano mu ngo biraheza bigaterera iki mu iterambere iyo hari umutekano mu ngo biraterera cyane kuko mu ngo usanga ata ibibazo byinshi biri muri urwo rugo nicyo gituma mu kugira umutungo utera imbere iterambere rya mbere ritangurira mu ngo iterambere rimaze gushyika mu ngo hanyuma umutumba wose ugaca ugira iterambere eh, basokuru barayamaze bati nta mwungu buri sato ibidahizwe mbega hariho abagabo baba bakinigira mu menshi abakenyezi babo bakababuza kujya mu bikorwa by'iterambere akamumatera na kahe hariho abagabo si benshi cyane bataramenya yuko iterambere ryoshika mu ngo zabo ariko igihe bitagenda neza n'ubu turacyari kumwe n'izi mboneza ziri muri iri shyirahamwe ry'abakenyezi hanyuma aho bitagenda neza turaheza tukagenda muri urwo rugo hanyuma tukavugana tukavugana n'umugabo tukavugana n'umuserugo hanyuma bigaca bigenda neza cyane mbega abakenyezi bobo hari akantu k'impanuro mubatekerera na cyane cyane mu bijyanye n'ibikorwa byo kwiteza imbere iminsi yose niyo tugirishije amanama turabivuga yuko urugo kugira ruronke amahoro mutegerezwa kumvikana n'uwo mubana hanyuma mumaze kumvikana n'uwo mubana abana nabo bagaca bagira amahoro nariko urugo rutagize amahoro kubo mubana n'abana ntibagira amahoro kuko abana baca mu mpore na kahe kamo ku mwumva muvuga ati kari ku mutima kutuma umukenyezi atera imbere gusumba urugeragezeko eh, akamo twobatera nuko abakenyezi bose boje inama n'abo rubana mu rugo hanyuma ibyo bashaka gukora by'iterambere bakajya inama hanyuma nibaje inama bazoca batera imbere rwose kuko ibyo bazokora byose bazobikorera hamwe hanyuma iterambere rice ryiyongera no kuri zino mpanuro z'umukuru w'umutumba turangirije ko kino kiganiro mukenyezi seruka cuno munsi twakiremeshereje ku mutumba wa gitwenzi ni muri zone mivo ya komine n'intara ya ngozi tubakengurukire mwese mwagiteza abiri naho butaha mukenyezi seruka eee eh, ibyari magera byarageruye mukenyezi iseruka